Pradžios knyga, antras skyrius. Taip buvo sutvertas dangus, žemė ir visi jų pulkai. Dievas septintą dieną užbaigė savo darbus ir ilsėjusi septintą dieną po visų savo darbų, kuriuos atliko. Dievas palaimino septintą dieną ir ją pašventino, nes tą dieną ilsėjusi po visų savo darbų, kuriuos Dievas sukūrė ir padarė. Tokia yra dangaus ir žemės kilmė, kai jie buvo sukurti tą dieną, kurią viešpats Dievas sutvėrė žemę ir dangų ir visus lauko augalus, kurių dar nebuvo žemėje, ir visas lauko žoles, kurios dar nežėlė, nes viešpats Dievas nesiuntė į žemę lietaus ir nebuvo žmogaus, žemei įdirbti. Migla kilo nuo žemės ir drekino jos paviršių. Ir viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvepia į jo šnervės gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela. Viešpats Dievas sukūrė sodą Edene, rytuose, ir ten apgyvendino žmogų, kuri buvo sutvėręs. Viešpats Dievas išaugino iš žemės visokių medžių, gražių pasižiūrėti ir nešančių gerus vaisius maistui. Taip pat gyvybės medį, sodo viduryje ir medį, pažinimo gero ir blogo. Upė tekėjo iš Edeno, sodų drekinti. Nuo ten išakojusi į keturias upes. Pirmosios vardas Pišonas. Ji teka aplink visą Havilo šalį, kur randama aukso. To šalies auksas yra geras. Ten randa bdelio ir onikso akmens. Antrosios upės vardas – Gihonas. Ji teka aplink visą kušo šalį. Trečiosios upės vardas – Tigras. Ji teka į rytus nuo Asirijos o ketvirtoji upė yra Eufratas. Ir paėmė viešpats Dievas žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad žmogus jį įdirbtų ir prižiūrėtų. Viešpats Dievas įsakė žmogui, nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi. Viešpats Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam, aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Viešpats Dievas, padaręs iš žemės visus žvėris bei padangių paukščius, juos atvedė prie Adomo, kad matytų, kaip jis juos pavadins. Kaip Adomas pavadino kiekvieną gyvą padarą, toks ir yra jo vardas. Adomas davė vardus visiems gyvuliams, padangių paukščiams ir visiems lauko žvėrims. Tačiau tarp jų neatsirado padėjėjo tinkamo žmogui. Tada viešpats Dievas giliai užmigdė domą, išėmė vieną jo šonkulių ir tą vietą užpildė kūnų. Po to viešpats Dievas iš šonkulio, kuri išėmė iš žmogaus, padarė moterį ir ją atvedė pa žmogų. Tada Adomas tarė, štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona. Ir juodu taps vienu kūnu. Jie abu, žmogus ir jo žmona, buvo nogi, tačiau nesigėdijo.